daabi mepa kyɛ o meme na menni hɔ bi ɛti bi ntumi nni ho adanseɛ mm. but deɛ mpɛ sɛ meka sɛ kwabena yi mm-hmm. police mm. yɛ yɛ security agencies no ɛwɔ sɛ wɔtwe wɔn ho firi ɛyɛ amanyɔsɛm mu ɛni kwan sɛ amanyɔfoɔ no nya wɔn so tumi mm. but asi NPP term yɛhu bi, NDC term yi sɛ yɛhu bi. Enti saa berɛ wei sei no mɛsrɛ sɛ yɛn security agencies na wɔn nyɛ wɔn adwuma as independent ɛyi body bi hmm. na wɔn ntwe wɔn ho mfiri amanyɔ se sɛ amanyɔni bi ɛka sɛ ebi a mi nipa so mɛsi wakɔdi bɔne wei enti no gyaa na ɛwɔ sɛ wɔn tumi di ne din to dwa. good kwasi ɛɛ. Uh... Oye. Ɛn nti mesrɛ sɛ akwatia nsɛnsɛm a ɛsiiɛ no ɛyɛ yɛmmire mu both parties okay. NPP NDC mm. yɛmmire mu both na sɛ si ɛɛ yɛbɛhwɛ na yɛ yɛ yɛatena ase because ɛsi edu nkatia ɛkɔ ɛɛ McMenu mu hɔ. ɛne wɔn ka sɛ, Masa, me. Obi betumi aka sɛ na NDC vote wɔ fam nti na ebia na wɔpere sɛ wɔbɛba so. Dabi, dabi, dabi, dabi. Wohwɛ aba no a yɛkɔtoo yɛn a, sɛdeɛ na ɛteɛ no a, Dɔkta Kofi Asare, sɛn na ɔnyaeɛ? But na previously, ɛyi, yɛmfa no sɛ. Ɛɛ pulling ayi bi nso wɔ hɔnom a counting no ne ade no ankɔ yie. Ɛwɔ sɛ yɛti efisɛ wontumi nto aba nya ninety nine percent. Na sɛ yɛkɔnya a, ne nyinaa ka ho bi na ɛma saa ntɔkwasɛm ne ade no. Nti mesrɛ sɛ as a po, me deɛ, me deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ I will still support NDC decision a ɛwɔ saa matter wei mu sɛ momma yɛnhwɛ na EC